Pradžios knyga, šeštas skyrius. Kai žmonių padaugėjo žemėje ir jiems gimė dukterų, dievo sūnus, matydami, kad žmonių dukteris gražios, ėmė jas savo žmonas. Tada viešpats tarė, mano dvasia nekovos už žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas. Jų dienos bus 120 metų. Anomis dienomis žemėje buvo milžinų, kai Dievo sūnus vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnai, senovėje garsus vyrai. Viešpats, matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad jis žemėje sutvėrė žmogų ir sielojosi savo širdyje. Ir Dievas tarė, aš išnaikinsiu žmonės, kuriuos sutvėriau nuo žemės paviršiaus. Tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius, nes gailiuosi, kad juos padariau. Tačiau Nojus rado malonę viešpatės akise. Tokia yra Nojaus giminės istorija. Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje. Jis vaikščiojo su Dievu. Nojus turėjo tris sūnus – Semą, Hamą ir Jafetą. Dievo akivaizdoje žemė buvo sugedusi ir pilna nusikaltimų. Dievas pažiūrėjo į žemę ir matė, kad ji sugedusi nes kiekvienas kūnas žemėje iškreipė savo kelius. Ir Dievas tarė Nojui, aš nusprendžiau padaryti galą kiekvienam kūnui, nes per juos žemė pasidarė pilna nusikaltimų. Aš išnaikinsiu juos nuo žemės paviršiaus. Pasidaryk arką iš sakuoto medžio. Arkoje padaryk pertvaras ir ištepk ją derva, iš vidaus ir iš lauko. Arka turi būti 300 uolekčių ilgio, 50 uolekčių pločio ir 30 uolekčių aukščio. Padaryk arkoje langą, uolektis nuo viršaus. Arkos duris padaryk jos šone. Įrenk joje apatinį, vidurinį ir viršutinį aukštus. Aš užtvindysiu žemę vandenimis kad išnaikinčiau kiekvieną kūną, kuriame yra gyvybė. Visa, kas yra žemėje, pražus. Bet aš padarysiu sandorą su tavimi. Į arką įeisite tu, tavo sūnus, tavo žmona ir tavo sūnų žmonos su tavimi. Į arką įsivesk po du kiekvienos rūšės gyvius – patiną ir patelę – kad išliktų gyvi su tavimi. Iš paukščių, iš gyvulių ir iš visų žemės roplių, pagal jų rūšį, tai eina pas tave po du, kad išliktų gyvi. Pasiimk visokio maisto ir susikrauk į arką, ir tai te būna maistas tau ir jiems. Nojus padarė viską, ką Dievas jam įsakė.